Egunon, eta beharko nuke urte berri ona desiratuz. Alta, urte berri onunek ez ditu ezabatzen aintzineko urtean bizitako problematika ertsapen eta oztopoak. Urte bat jantzaigu bai, baina arazoak beti hor dira biurgunean noiz ateratzeko prest. Beraz, zer berri, zaharrak berri eta astoak beti bibelari, errango nuke. Hor ditugu nahas gauzak aldatzen ez direla erakusten duten seinale batzuk armagabetu nahi lukean erakunde bat eta parean bi estatu nahikunde hau ezin jasanez. Europako estatuak gerlagatik, miseriagatik, eriomeatsuagatik, erbestera kondenatuak direnen agera ezin antolatuz edo ez nahi antolatuz. Hor dugu ere, atibide gisa, finantza ahloan zer gaiesa eta iruzurra borrokatzeko estatuek erakusten duten borondate eza. Edo nahi eta nahi ez, imposatu nahi litaiken interes gorako aireportua horiek horrela, urte berria ospatzeko gogo naizela pentsatuko duzue. Eta ez, ez, egia erran egoera ezberdin horien inguruan hala ere esperantzazko zantzuak atsemaiten ditut. Eta esperantza erritaren gandik eldu zaigu. Hain zuzen ere, postekoa da, estatuek bere gain hartu nahi ez duten ahmagabitzea, jendarte zibiliko bakigile batzuk beren gain hartu izana, Gainera, horrek ekarri duen mobilizazioak ekintzaren zilegitasun osoa erakusten du. Postekoa da ere ikustea, erritar batzuk, gerlatik iesi doazen erbesteratuak babestu nahi izateak eta estatuak eman oztopoak karabana batekin gainditu nahi izateak. Postekoa da ere ikustea, erritar batzuk, banku handien zerga iesa salatzeko, erakunde horiei hainbat kadera lapurtu izana. Postekoa da ere ikustea, nola erritar batzuk estatu batek inposatu eta eraiki nahi duen aireportu baten aintzinean, elkar laguntzaz eta auzolanez resistentzia antolatzen duten. Iritzi hau baliatu nahi nuke ere, Iñaki Garzia Kos zena aipatzeko. Mila behatzen talarogoita itoizko urtegiko lanetako kableak moztu zituzten sortzi solidarioetako batzen eta duela egun batzuk utzi gaitu. Inposatua izan zen egitura ejaldo johunen haintzinean egitarrek erakutsi resistentziaren ikurretariko bat izan zena. Azkenik, Arabia gehantzahar batekin bukatu nahi nuke. Honela dio, egin nahi duenak bidea atsemaiten du, egin nahi ez duenak ordea aitzakia.